Auscultu cae ripetu. Porzio naudec quar. Cursestroi plenumas schlossilan funccion. De ili dependas successo de curso. Necessas electi la materialon. Per kiu lernantoi aciru la lingvon la homo e parolu por lerni la lingvon. Paroli en gruppo tre taugas por tio. Paroli lau tacto ec estas pli bone. Lernantoi auscultu, cae poste ripetu. Ni havas horlogion, cun longa pendolo, sed tiu pendolo ne havas funkcion, char tiu pendolo movigas electre. Gi creas agrablan etoson en chambro. Paneloin por capti la sun energion mi vidas amasse en mia peisaggio. Precipe tegmentoi jam estas covritai cae ili liveras electran curentum. Ripetai oscedoi indicas la zetson. Sed ofte la loco ne taugas por dormi. Char mancas conforto, cae mancas quieto. Mi fermas oculoin, cae provas ec dormi la cun laborantoi ricevis premion, char ili attingis el staran resulton. La bona etosso en tiu firmao accelas comuna in clopodoin de ciui. Mi vidis sur tablo malplenain boteloin, sed kiu el trinkis la tutan bieron? Bon chance mi trovis ancora o bieron. Mi trinkis glaseton, cae estis contenta. Hodiau, en traino, aperis problemo. La traino ne povis daurigi voyagion la schalt apparato en locomotivo et havis defecton sed solvo trovigis li pentris portretum de sia et zino si restis tranquilla dum longa sidado la ezzo tresorge plenumis la tascon montrigis la amo en tiu portreto. Desegni au pentri ne estas facile. Mi certe ne estas grafica artisto. Sed bildoi mi shatas en mia logeio. De famae pentristoi, pri belae virinoi, Por supo mi prenas diversain legomoin. La baso de supo consistas el cepo. Mi versas oleon en poton cun cepo. Cae milde rostetas la cepon tui seque. Post tio mi devas aldoni farunon mi mixas gin bone cun cepo rostita. Cai seque cun supo pulvoro legoma, mi fine cun aquo boligas la tutton. Per mono vi povas aceti productoin. La mono malfermas tre grandain eblezoin tre gravas sin garde el spesi la monon. Por crei valoron, la plei altan. Matene ni havas nebulan veteron, set circa o tagmezo aperas la suno. Mi frue comenzas plenumi laboron. Por esti libera, por belai promenoi. Li volas sen shue tramigri arbaron. Sen shua irado ja estas agrabla. Nur neggio postulas la uson de shuoi. Vi lernos attenti pri dornai obiectoi. Mi havas cusenon malantau la dorso. Gi estas varmiga, protectas la dorson. Sur miai genuoi mi havas covrilon. Mi tiel pasigas vesperon sur sofo.